Thursday. TBT, ngoma ambayo inaitwa Don't Cry ya kwake Makamua featuring Sara ambayo iliachiwa Septemba 13 mwaka 2012 chini ya studio Usanii Production na producer mahili sana Fundi Samuel. Humo ndani hivyo vitu unavyovisikia ni mafekechi ya Fundi samweli Ni surprise leo kwa kweli. Leo tutaangalia maisha ya Makpose Kimanga wengi wanamfahamu kama Makamua wa kali Kwanza. Hello Tanzania, naitwa Makamua, the African Soul Survivor BAB, naiwakilisha Wakali Kwanza. Makamua ni nani? Yani koji na halisi home kabisa ni wapi? Lakini pia wewe kwani ni wangapi? Kama kuna shule ambayo umeshawahi kuzisoma, umesoma shule ngapi? Shule gani? Naitwa Mark Paul Sekimanga, nyumbani kabisa Uh, home base ni Tabata, Dar es Salaam. Asili yangu mimi natokea Kilimanjaro. Yes, mama Shoza haya na baba Mpare <laughs> RP to them, lakini ndivyo hivyo. Mtoto wa nne na wa mwisho, wa kwanza ni kaka yangu Fred, wa pili ni dada yangu Ruth, wa tatu ni kaka yangu Edwin na mimi ndio kitinda mimba, mtoto wa mwisho. Uh, shule nilizopita nilianza shule ya msingi Msasani, then nika nika transform nikaenda shule msingi Upanga, hapo ndipo nilipomaliza elimu yangu ya darasa la saba. Uh, pia nika nika join pre form 1 pale uh, Dar es Salaam Baptist na nikasoma mpaka form 4 na baada ya hapo nika join Boys, nikasoma pale feza nime nikakaa kwa takriban mpaka form 5 semester ya pili then nikaenda makongo makongo nilipo nilipomaliza form 6 na baadaye nikajoin chuo cha sanaa bagamoyo tasuba tangia shule so I was so lovely lakini nilikuwa na fan base kubwa kwanzia shule kwa kweli nilikuwa ninapendwa na saa nyingine nilikuwa na nilipoingia makongo nilikuwa tayari nimeingia kama celebrity so nilikuwa na ni, ni, ni changamoto kidogo kusoma na kufanya mziki lakini ndivyo hivyo mambo yalivyokuwa. So nilianza kwa kuwa mtu ambaye napendwa sana kwa kushiriki vitu mbalimbali kijamii kabla sijakuwa mtu maarufu, lakini baadaye pia nikazidi tena kupendwa kwa baada ya ya kuweza kufanya vitu na kuonekana kwenye jamii. Kwa hiyo ilikuwa hivyo ya yeah, mziki it was passion, ilikuwa ni passion, kitu ambacho tu nikikisikia na feel, unaona na feel from the beginning, unaona kuanzia mambo ya huko kuimba imba tukiwa kanisani, unajua Don't really remember umri gani kwa sababu nakumbuka tisini nane ndo nilimaliza nilimaliza darasa la saba tisini na nane na nakumbuka ya Duli Sykes aliniacha shule ya msingi Upanga hapo nazungumzia. Duli Sykes aliniacha shule, yeye alimaliza tisini na saba mimi nilimaliza tisini na nane lakini nakumbuka wakati mimi niko darasa la saba tisini na nane ndo namalizia uh, Sha Sarakaisi yeye alikuwa darasa la sita na ndo alikuwa dada da, da mkuu wetu the same school, lakini wakati pia niko darasa la saba Alikiba alikuwa darasa la nne so unaweza ukaona i don't really remember niko na miaka mingapi lakini hichi ndo hicho ndo kipindi ambacho tumesoma uh, celebrities hawa wote tumesoma same school uh, makamuo anakumbuka ilitokana na na na jina langu lenyewe mimi naitwa mapo as i said kwa hiyo ni nilikuwa nikifanya mziki nikipenda mziki kufanya unajua tunafanya lakini kuna ambao watu wametutangulia tuko tunasikia umeona so ukifanya unaambia da we unaweza kufanya you can do it bana huwezi kufanya you can't mbona unafanya kama sound poa au nini utaweza game kweli wewe tutoa upanga utaweza game sijui nini nini unajua a lot of shit comes kwenye mitaa unajua na watu waliokuzunguka hatred kibao lakini unakuta ndo zinazokuongezea speed kwa sababu always you have to prove them wrong nilijiita nilikuwa nawaambia tu bwana mimi nimeamua kufanya mziki na someday I'll rise and shine someday I'll rise and shine in front of you guys nawaombea tu mungu awape eh, awape afya njema awape ni muda wa kunishuhudia ili mpate muda wa kunishuhudia vizuri, na kweli ikawa hivyo. So nilijiita, nilichukua jina langu Lemark nikaweka na ile amua umeona, kwa sababu kwanza nilikuwa najitaki kwa Kiingereza decide, mimi nime decide, so I put it on in Swahili ikawa mak amua. Kwa hiyo nikatoa kabisa ile zile herufi za katikati ikawa makamua kawaida. So lengo ilikuwa ni ku sound sound pia Bantu after sound Bantu ili pia uh, watu wa Boundaries nyingine wa recognize faster kwamba bwana, kuna mtu wa aina hii anafanya kitu cha aina hii. So it's all about uniqueness. Mimi niko nataka kuwa na jina ambalo liko uniqueness unique umeona kwa hiyo ni, ni hivyo that is where makamu comes from ah, before ilikuwa ni suffering suffering sana tumetembea sana mastudio huku na kule way back studio nyingi sana soundcrafters uh, mawingu studio kwa bondi love eh, kama hivyo G Record eh, kwa Mika Mwamba, yani tu, a lot of studio struggling zamani, unajua ndo kitu kama hicho, na mapokezi hayakuwa hayakuwahi kuwa mazuri. Unaona, same kama kitu ambacho pia sijawahi kukisahau, nilishafanya kazi kwa Love of almost album mzima pia ikafu, umeona, na kitu kama hivyo vitu obstacles kibao na vitu kama hivyo kwao nilianza at least kuanza kuonekana baada ya kuwa managed na DJ Skills, DJ Stevie B umona hiyo ni kwa sababu ndo walitutoa mtaani na kutuleta kwenye kwenye sehemu husika. Umeona, kwa hiyo hapo ndipo ambapo tulianza kuonekana na at least kazi zetu zikaanza kuleta mafanikio na uh, kutoka kutoa ma, kuleta ma, eh, matokeo chanya. Umeona, kwa hiyo ilikuwa ni hivyo, lakini before ilikuwa ni kusaga na rumba tu mzee mpaka mimi mi nakumbuka nilikuwa celebrity star kabla hata yani star kabla sija rekodi kwa sababu artist wote wakubwa wananifahamu kina fei kina iwai kina nani unajua yani mnaese huyu ana haso unajua so hivyo yani idea ya ya telmiwai ilipatikana kutokana na rudi nyumbani umeona na nilimshirikisha chidi benz kwenye telmiwai kwa sababu nilihitaji sauti nzito, ila nilikuwa nimeweka variety ya wasanii ambao wangeweza kushiriki. Tayari nilikuwa nimeweka Squeezer pembeni, nilikuwa nimeweka Jizma Bov, nilikuwa nimeweka Lord Eyes pamoja na Chidi Benz. So Chidi Benz akabahatika kupita na Stevie B alielewa, meneja wangu wa muda huo eh, Alan Mapigo Sente alielewa. Eh, kwa hiyo ikawa hivyo RP pia kwa kwa, kwa marehemu Ruge Mutahaba kwa sababu yeye aliusimamia wimbo huu wa Tamiwai moja kwa moja, na ni kitu ambacho alikipenda sana na alinishauri sana vitu vingi na aliweza kuupa nafasi kunisisitiza. Uh, ah, before tujua wakali kwanza, mi and Jocelyn tulikuwa ni, ni marafiki wazuri, tunakutana, yeye yuko Faya, mi niko Upanga, tunakutana uh, kwa activities za vijana you know uh, sisi tulikuwa tupendi sana kukaa idle, so tulikuwa tunashiriki eh, kwenye kufanya mziki, beatboxing, unajua michezo mbalimbali, mpira nini nini. So mziki kuwa ni kitu ambacho kinatukutanisha kwa ukaribu sana. Nakutana na Jocelyn, edha mimi niende faya au yeye aje kwa sababu ito ilikuwa ni, ni kuvuka tu yani ya huku na huku hivyo. Kwa hiyo baadaye sana ndo tulipo tulipoona baadaye Jocelyn, ye Jocelyn alitoka ya alifanya vizuri kwa, kwa wimbo wa Perfume na kipindi hicho nakumbuka studio ilikuwa ni Midman Record na wote tulikuwa tuli, tuli tuna record hapo Midman Record. Kwa hiyo uh, baadaye yeye alipopata management ya DJ Skills TVB uh, eh, Steven Mdoe alitushika mikono naye akamwambia Skills, bwana kuna watu wangu nao wanaweza kufanya vizuri na nini na nini na nini kwanza alianza na mimi hapo, ni before hatujakutana kabisa na Kiuche, umeona. Kwa hiyo alianza na na pia rekodi hii ilitoka ilitoka elfu mbili na saba mwezi wa kumi na moja na elfu mbili na nane ikawa ni rekodi ambayo uh, imechaguliwa kuwa rekodi bora kupitia rekodi bora kabisa kupitia kupitia tuzo za, za Kilimanjaro umeona, ikawa ni best R&B song of the year umeona. Kwa hiyo ni hivyo, so natamani ni rekodi ambayo kwa kweli inaleta kipindi ambacho e, iko kwenye airwaves mbalimbali The only DJ mpaka DJ Pinye alikuwa anakuja Tanzania anasema the only song I can mix now in East Africa ni Dantana Kwa hiyo ni record ambayo kweli ilileta matokeo, matokeo chanya sio tu Tanzania, mpaka sehemu mpaka mipaka mbalimbali ya nje ya Tanzania, South Africa, wapi yuko kwenye Big Brother court tuliona ina, ina rotate. Kwa hiyo ni record kubwa ni record kubwa mpaka leo so inahitaji pia kupewa heshima yake yeah natamani it was a great record yeah na till now ni record ambayo bado ni bora sana kwa sababu ni record ambayo imetengenezwa kwenye kwenye ubora mkubwa na ukiangalia eh, kwenye misingi ya composition iko na composition ambazo zina, zina sweet eh, na pia uh, utayarishaji wa ala za muziki pia much love sana kwa mako chali ya na MJ Records team. E, natamani ilikuwa ni record ambayo imetoka kwenye album yetu e, kama wakali kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Azibam Nipua It's All About Real Music, imefanyika MJ Record, na ilikuwa ni album ambayo ina nyimbo kama I Like Music ambayo ni wakali kwanza featuring AY, ilikuwa na record kama Baby Lala eh, wakali kwanza featuring the late albert mangwea rp umeona ilikuwa na record kama eh, ilikuwa na record gani jamani eh, ambayo uh, tumemshirikisha kuikraka eh, ni dunia ya sasa inaitwa dunia ya sasa na rekod nyingine nyingi nyingi kwa hiyo Uh, natamani kwa kweli, ilikuwa ni kipindi ambacho P Square wamekuja na wamechukua hela nyingi hapa, na bosi akakasiri akasema, no, you know you guys you can do it. Mbona sioni record ambayo inaweza inaweza kuleta kuleta violence kwenye jamii, yani ika take on kwenye kwenye top charts? Mbona si sielewi? Umeona na fuga fuga pale, akatupa maneno fulani ambayo kwa kweli yalituingia, yakamuingia mpaka na Makochale. Mimi nakumbuka Makochale alitengeneza hii beat yeye ndo alikuwa na idea ya kwanza kabisa, akatengeneza hii beat na akaanza kupigia simu.